սահմանափակ ռեսուրսներով անսահմանափակ պահանջարկ բավարարելու արվեստն ու գիտելիքահենք տնտեսությունը ժամանակի հրամայականն է։ Վան Նովիկովի տնտեսանկյունն է եթերում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, տնտեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկմանն անդրադառնալու ենք Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման ընթացքում պետբյուջեի հարկային եկամուտների եւ մուտքերի արձանագրված ցուցանիշներին։ Այս ընթացքում լրիվ կամ մասնակի գործունեությունը դադարեցրած տնտեսվարողների թվին, ինչպես նաեւ շրջափակման ընթացքում պետաջակցության տրամադրման ընթացքին։ Այս եւ այլ մանրամասների շուրջ զրուցել ենք Արցախի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կազմակերպական եւ եկամուտների հաշվառման վարչության պետ Մանուշ Հովանիսյանի հետ։ Տիկին Հովանիսյան, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շրջափակման հետևանքով ինչ վնասներ են կրել պետբյուջեի հարկային մուտքերն ու եկամուտները եւ ինչ ցուցանիշներ են արձանագրվել այս ընթացքում։ Շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար։ Նշեմ, որ 2023 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեը մուտքագրվել 4 միլիարդ 23.9 միլիոն դրամ հարկային եկամուտներ եւ դուրքեր, որը պլանավորված 5 միլիարդ 300 միլիոն դրամ ցուցանիշի նկատմամբ կազմել է 75.9% կամ 1 միլիարդ 276.1 միլիոն դրամով։ Հավաքագրված եկամուտները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ թերակատարվել են 18.6%-ով կամ պակաս է հավաքագրվել 922.2 միլիոն դրամ։ Նման նվազող ցուցանիշները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության շրջափակման պատճառով տնտեսությունում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված շարունակվել են հարկ վճարողների կողմից գործնեությունների լրիվ կամ մասնակի դադարեցումները, ինչն էլ իր ազդեցությունն է թողել բյուջեի եկամուտների վրա, այսինքն դադարեցրել են գործնեությունը, ծավալները չունեն, հաշվարկող հարկերը չկա, բնական է, որ նվազել է նաև վճարվող գումարները։ Որքան տնտեսվարող է լրիվ կամ մասնակի դադարեցրել գործունեությունը հիմնականում ինչ ոլորտներից։ Շրջափակման օրերի ընթացքում թվով 782 տնտեսավարող սուբյեկտներ կամ ընդհանուրի 18.3%-ը դադարեցրել են իրենց գործունեությունը։ Ինչի արդյունքում 1170 աշխատակից դարձել են գործազուրկ, 317 տնտեսվարող սուբյեկտ կամ 7.5%-ը շարունակում են իրենց գործունեությունը, բայց դիված են եղել ազատել 1502 աշխատակցի։ Իսկ մնացած տնտեսվարող սուբյեկտները գործում են հիմնականում մասնակից ավալով կամ պետական աջակցությամբ։ Հիմնականում դադարեցումները վերաբերվել են բամարյա բոլոր ոլորտներին։ Շրջափակման ընթացքում հարկային արտոնություններ սահմանվել են կամ նախատեսվում են։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանրապետության շրջափակման սոցիալ-տնտեսական հետևանքների մեղմացման նպատակով նախատեսվում է 3 միջոցառում, որոնցից առաջինը իրականացվում է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից։ Իսկ իսկ մյուս երկուսը, որոնք վերաբերվում են աշխատանք չունեցող կամ աշխատանքը կորցրած անձանց, իրականացվում է Արցախի Հանրապետության սոցիալական զարգացման եւ միգրացիայի նախարարության կողմից։ Հաշվի առնելով, որ 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո 3 տարի ժամկետով սահմանվել են հարկային արտոնություններ, այս փուլում առանձին արտոնությունների տրամադրման անհրաժեշտություն դեռ չկա։ Մասնավորապես 2023 թվականին հարկ վճարողները դեռ ազատված են հաստատագրական տրված եւ արտոնագրային վճարների վճարումից, իսկ առևտրի հարկ եւ ընդհանուր հարկման ռեժիմով հարկվող հարկ վճարողների համար հարկերը հիմնականում առաջանում են իրենց իրացման շրջանառություններից։ Այս փուլում դեռ չեն նախատեսվում հարկային արտոնություններ, քանի որ փաստորեն դեռ շարունակվում են արտոնությունները։ Շրջափակման հետևանքով տուժած տնտեսավարողներին աջակցություն է ցուցաբերվում, ովքեր են միանվագ դրամաշնորի եւ միանվագ դրամական աջակցության շահառուները, ինչ չափով են տրամադրվում այդ գումարները։ Շրջափակումից հետո կառավարության որոշմամբ սահմանվել են տնտեսության առավել տուժած թվով 41 ոլորտներ, որոնցից են հիմնականում մեծածախ եւ մանրածախ առևտուրը, շինարարությունը, ավտոբուսներով եւ միկրոավտոբուսներով միջպետական ուղևորափոխադրումները, բեռնափոխադրումները, հանրային սննդի կազմակերպման գործնեությունը, հանքագործական արդյունաբերությունը եւ բաց հանքերի շահագործումը, բացառությամբ մետաղական հանքաքարի արդյունահանման եւ մի շարք այլ ոլորտներ։ Նշված ոլորտներում գործող անհաձեռնարկատերերին բացառությամբ արտոնագրային վճար վճարողների դրամադրվում է աջակցություն 136000 դրամի չափով։ Իսկ արտոնագրային վճար վճարողներին 68000 դրամի չափով։ Իսկ միանդվակ դրամաշնորի ծրագրով յուրաքանչյուր աշխատողի հաշվարկով դրամադրվում է առավելագույնը 136000 դրամի եւ դրա հաշվարկային մեծությունից վճարվող հարկերի եւ սոցիալական վճարի չափով։ Իսկ եթե 2023 թվականի նոյեմբեր եւ հունվար ամիսների եկամուտների մեծությունը այդ չափից պակաս է, ապա այդ փաստացի եկամուտների չափով է դրամադրվում։ Ինչ կարգով են փոխանցումներն իրականացվում։ Մասնավորապես ինչ հերթականությամբ։ 2023 թվականի փետրվարի 21-ից սկսվել են արդեն աջակցության եւ դրամաշնորի գումարների փոխանցումները տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Փոխանցումները հիմնականում իրականացվում են ըստ սպասարկող ստորաբաժանումների ստացված դիմումների հերթականության, բացառությամբ այն տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնց շահառու հանդիսանալը հիմնականում իրականացվում է ուսումնասիրության արդյունքում։ Այսինքն հերթականությունը կարող է խախտվել, քանի որ պետք է դեռ ուսումնասիրություն իրականացվի։ Հանդիսանում է այդ հարկատոն շահառու թե ոչ իսկ ուսումնասիրությունից հետո ուսումնասիրությունից հետո արդեն նորից նույն հերթականությամբ դրամադրվում են աջակցության եւ դրամաշնորհի գումարները։ Ընդհանուր առմամբ որքան տպես վարող սուբյեկտի եւ որքան գումար է փոխանցվել։ 2023 թվականի մարտի 17-ի դրությամբ միանվագ դրամաշնորհի եւ միանվագ դրամական աջակցության միջոցառումների շահառու են հանդիսացել 1959 տնտեսվարող սուբյեկտ, որոնց փոխանցվել է արդեն 555.6 միլիոն դրամ։ Եվս մի ճշտող էլի հարց, դա ուզում եի հասկանալ հասկանալ, X թվով տնտեսվարող ուսումնասիրվել է եւ ողջվել է, որ շահառու է հանդիսանում։ Որքան ժամանակ է տևում, ինչից է կախված վճարման այդ գործընթացը։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտի ուսումնասիրություն է կատարվում ու համարում են, որ արդեն շահառու է հանդիսանում, հաստարկող ստորաբաժանումները ներկայացնում են այդ տնտեսվարող սուբյեկտների վերաբերյալ ինֆորմացիան, մեր վարչության կողմից կատարվում է գումարների հաշվարկումը, աջակցության եւ դրամաշնորհի գումարների հաշվարկումը եւ նույն օրվա ընթացքում է տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտներին, այսինքն ուշանալու խնդիր չկա, երբ արդեն համապատասխան գումարները հաշվարկվում է, հա, ուսումնասիրությունից կախված, եթե կատարվում է նույն օրվա ընթացքում է հիմնականում տրամադրվում է տնտեսվարող սուբյեկտներին, տնտեսվարող սուբյեկտները տեղեկանում են դրա մասին եւ կարողանում են ստանալ իրենց գումարները։ Դիմումների ընդունման գործընթացը դադարեցվել է։ Ի սկզբանե որոշմամբ նախատեսված էր դիմումները ընդունել մինչև 2023 թվականի փետրվարի 28-ը, բայց հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակահատված գործընթացում մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ չէին հասցրել ներկայացնել իրենց դիմումները, կառավարության որոշմամբ այդ ժամկետը երկարաձգվեց եւ սահմանվեց ցույց թվականի մինչեւ մարտի 15-ը։ Այսինքն դիմումների գործընթացը արդեն ավարտված է, սակայն գումարների տրամադրման գործընթացը դեռ ընթացքում է։ Մոտավորապես որքան շահառու է մնացել։ Մոտավորապես դեռ 400 տնտեսվարող սուբյեկտի մասով դեռևս շարունակվում են ուսումնասիրությունները կամ տրամադրման գործընթացը, դրանց մի մասը հնարավոր է, ասենք, շահառու չհանդիսանա ներշվեն, բայց մի մասին էլ դեռ պետք է տրամադրենք այդ գումարները։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մեր զրուցակիցն էր Արցախի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի կազմակերպական եւ եկամուտների հաշվառման վարչության պետ Մանուշ Հովանիսյանը։ Այս օրերին գների վերահսկման ուղղությամբ աշխատանքները իրականացնում նաեւ Պետեկամուտների Կոմիտեն։ Ինչ գործառույթներ ունի կառույցը եւ ինչ է արձանագրվել այս ընթացքում։ Անրամասնում է Արցախի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի ստուգումների կազմակերպման մոնիթորինգի եւ ռիսկերի վերլուծության բաժնի պետ Արեգա Հովանիսյանը։ Այս օրերին գների վերահսկման հետ կապված այդ գործընթացում ինչ գործառույթներ է իրականացնում Պետեկամուտների կոմիտեն իդեմս ձեր բաժնի։ Հանրապետության տարածքում ապրանքների իրացման գների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով կառավարության համապատասխան որոշմամբ կանոնակարգվել է այս գործընթացը եւ Ստեփանակերտ քաղաքում արևտրային օբյեկտներում շրջայցային իրականացնելու համար երեք պետական մարմինների հետ համատեղ սահմանվել է այդ գոտիները։ Մասնավորապես սահմանվել են այդ պետ պետական վերահսկողություն իրականացնող պետական մարմինները, որոնք են հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը, պետական եկամուտների կոմիտեն եւ պետական տեսիչների կառավարման կոմիտեն։ Նախքան հսկողական աշխատանքների իրականացումը, հսկողություն իրականացնող այս 3 պետական մարմինների աշխատակիցների հետ համատեղ անցեկացվել սեմինար եւ գործընթացի մասնակից աշխատակիցներին ներկայացվել կառավարության համապատասխան որոշման դրույթները, այնուհետեւ Եվ արդեն ամրագրված հասցեներով կատարվել են շրջայցեր, իրականացվել իրազեկման բացատրական աշխատանքներ տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանակներում եւ նրանց են ներկայացվել ԱՀ տարածքում ապրանքատեսակների մանրածախ իրացման ամենաբարձր թույլատրելի գները։ Այդ գները հաստատվել են հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի կողմից եւ վերջիներիս սահմանված տեսաների վայրում փակցնելու պահանջն է սահմանվել։ Պետք է նշեմ, որ հանձնաժողովի կողմից հաստատվել է թույլատրելի ամենաբարձր գները։ Սա նշանակում է, որ տնտեսվարող սուբյեկտը կարող է վաճառել սահմանելով ուրիշ ցանկացած այլ գին, բայց ոչ ավելի, քան հանձնաժողովի կողմից սահմանված գինն է։ Եթե տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ խանութում առկա են այնպիսի ապրանքներ, որոնք հանձնաժողովի կողմից հաստատված չեն, ապա նրանք կարող են հայտ ներկայացնել հանձնաժողովին իր կողմից սահմանված իրացման գինը նշելով, հանձնաժողովի կողմից հաստատվելու դեպքում այն նույնպես կարող է վաճառվել օբյեկտներում։ Իսկ այս օրերին ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում, ինչ բնույթի են իրազեկմամբ, հա։ որոշմամբ սամաված կարգով վերահսկողությունը իրականացվում է աշխատանքային օրերին ամենօրյա բարբերականությամբ, իսկ հանգստյան ոչ աշխատանքային օրերին ըստ անհրաժեշտության։ Արդեն եթե մեր վերահսկող խմբերը արդեն իսկ ամրագրված հասցեներով ներկայանում են սուբյեկտի մոտ, արձանագրում են, եթե կան ապրանքներ, որոնք սամաված գներից ավելի բարձր են, այդ դեպքում արձանագրությունակազմում եւ ուղարկվում է պետական տեսչությունների կոմիտեն հետագա ընթացքը սահմանելու համար Եթե չկան, ասենք, ախտումներ, բայց կան ապրանքներ, որոնք սահմանված չեն նրանց կները հանձնաժողովի կողմից, բայց ենթակա են վաճառքի, այսինքն տեղադրված են արդեն օբյեկտում, նրանք պետքա հայտ ներկայացվեն։ Ոստի մեր աշխատողները օգնում են հայտ ձևակերպելու, ներկայացնելու այդ ընթացքը կազմակերպելու համար աշխատանքների ընթացքում կան խնդիրներ, որ արձանագրել եք, որ ուսումնասիրման արդյունքում ի հայտ է եկել։ Ցավոք սրտի այդ նախազգուշական, այդ բացատրական աշխատանքների իրազեկման աշխատանքներից հետո կան այդպիսի խախտումներ, կազմում են համապատասխան արձանագրությունները, իրազեկում են վերացնելու նման խախտումները, բայց կան տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ կան նմանատիպ խախտումներ։ Հսկողություն իրականացնող աշխատողների մասով կազմել է WhatsApp հավելված, որտեղ յուրաքանչյուր խախտման դեպքում, եթե ինչ-որ մի պետական մարմին ինչ որ խանութում արձանագրվում է խախտումը, տեղադրվում է WhatsApp հավելվածում եւ արդեն մնացած աշխատակիցները տեսնում են, հետագայում կարողանում են արդեն սկողություն վարել, այսինքն օրինակ կարող ամենօրյա կտրվածքով ներկայացվի խանութի հասցեն, հասցեում արձանագրված ապրանքի գինը, որը սամաված գնից ավելի բարձր է։ Եթե արդեն հավելվածում ստանում ենք նման հաղորդագրություն, արդեն համապատասխան հասցեին ամրագրված տեսուչը ներկայանում է օբյեկտ համապատասխան արձանագրություն կազմելու համար։ Իսկ միայն տեսուչները կամ այն աշխատակիցները, ովքեր ընդգրկված են այդ գործընթացում, իրենց ներուժը բավարար է, թե նաև կարիք է զգացում, որ քաղաքացիներն էլ մասնակցություն ունենան, որ เป զի կարողանա արդյունավետ լինել այդ գործը։ Ինչպես նշեցի, այդ երեք պետական մարմինների կողմից երբ հաստատվել է Ստեփանակերտ քաղաքի շրջենտրոնների առանձնացում է այդ ժամանակ արդեն հաշվի են արվել աշխատուժը, ինչքան կլինի աշխատակիցների քանակը, ինչքան կլինի առևտրային օբյեկտների քանակը։ Ամեն դեպքում երեք պետական մարմինների միջև իհարկե կան կապը, աջակցում են այդ աշխատողները մեկը-մեկին, ասենք եթե ինչ-որ հասցեի խնդիր կա, բայց առայժմ համանախապակվեք մեր աշխատողներով կարողանում ենք կազմակերպել այդ գործընթացը։ Նշեմ, որ շրջկենտրոններում Մարտակերտ, Ասկերան, Մարտունի քաղաքներում նույնպես հսկողությունը իրականացնում է պետական եկամտների կոմիտեի կողմից ամենօրյա կտրվածքով պարբերական նրանք կատարում են այդ հսկողական աշխատանքները։ Իսկ շրջաններում արդեն յուղերում շրջվարչակազմի կողմից է կատարվում հսկողական աշխատանքներ։ Հորդորում եմ մեր տնտեսվարող սուբյեկտներին ցուցաբերել բարձր քաղաքացիական պատասխանատվություն, ապրանքների վաճառքն իրականացնել բացառապես օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումներին համապատասխան, յուրաքանչյուր գնման դեպքում քաղաքացիներին տրամադրել հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կտրոններ եւ ժամանակին կատարել պետության հանդեպ ունեցած պարտավորությունները։ Հանրապետությունում գների վերահսկման ուղղությամբ պետական եկամուտների կոմիտեի գործառույթ եկամուտների եւ իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ մեր զրուցակիցը Պետեկամուտների կոմիտեի ստուգումների կազմակերպման մոնիթորինգի եւ ռիսկերի վերլուծության բաժնի պետ Արեգա Հովանիսյանն էր։ Ռադիո լսող բարեկամներ ավարտին մտեցավ տնտեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը։ Կհանդիպենք։